ja txak ditu gaur rastelena da eta u berrion albistegia duzu e berriozar irratiaren albiste emankizuna. Berriozarko PSNek ez du parte hartuko udal plan estrategikoaren idazketa prozesuan. Berriozarko talde sozialistak iragarri du ez duela parte hartzeko asmorik udal plan estrategikoaren elaborazio lanetan berdintasun teknikari bat ez kontratatu izana leporatzen diote udaleko gobernu taldeari. Berriozarko udalean PSNren bozera den Pilar Moreno esan du plan estrategiko honek ama 2000 euroko kostua izanen duela, eta berrio zartar guziok ordainduko ondugula eta ezken emaitza alde zaurritik erabakia dagoela. Morenoren iritziz, plan estrategikoa Nafarroa Baik eta Bilduka antolatutako amarru edo iruzur bat da, berdintasun agentea ez kontratatzea eskatzen, e, berdintasun agentea ez kontratatzeko, hori eskatzen dietenei kasurik egin gabe. Horrez gain, bereziki mingarritzat jodu Bilduko zinegotzien jarrera, alkatearen erabaki oker baten baten konplize direla uste baitu. Morenorentzat berdintasun teknikaria eduki izanagatik Espainiako erreferente nazionala izan da berriozar azken hogeita bi urteotan. Sahararen aldeko elkartasun egunetan ateratako dirua anasi eman diote. Mendebaldeko Saharan pair, Saharak pairatzen duen errepresioari erantzuna eman nahian, Sahararen aldeko elkartasuna biderkatzea erabaki dute Berriozarko Sahararen aldeko egunetako antolatzaileek. Artara Berriozarren bi astez luzatu ziren elkartasun egunetan bildutako ondiru guzia anaseko Jose Ochoari eman zitzaion, ostiralean buruturiko ekitaldei xume, xume batean. Saharako errepublikatzen Nafarroan duen badadi Ben ordezkaria eta Mohamed Gailani ordezkari ordea bertan zirelarik. Ume Sahararriak udan ekartzeko baliatuko da handiru hori oporrealdia bakean izeneko programa ornitzeko. Ume Sahararriak ekartzen dituzten familiek ez ezik, Luis Castro eta Raul Maizazinegotziek ere Saharako ordezkarien eskeroneko agiribana jaso zuten. Larun bat honetan elkarrekin abez batzak bere urte urrenaren karira antolatutako irugarren kontzertua, kontzertu berezia egin zuen. Daki zuen ez, elkarrekin abez batzak hogeita bost urte bete zituen 2000 amabian eta hori ospatzeko hiru kontzertu berezia antolatu zituzten. Irugarren alta atzeratu behar izan zuten, proiektuaren zailtasunak zirela medio eta larun bat honetan egin zuten azkenik. Berri osarko musika eskolako koraleko ikasleekin egindako emanaldia izan zen eta bertan Hector Ramirez batek idatzitako ipuin bat antzestu zuten. Musikarekin kontatu eta kantatutako ipuina izan zen larun batean, entzunaretora hurbildu ziren guztiek gozatu ahal izan zuten, eta pixkatxo bat eh, geroago, arriatxaldeko sortzietan, eh, musika bandako zikloari hasiera eman zitzaion, Miranda Ebroko bandarekin Euskal Herria plazan. Euskal Herria plazan. Espainiako sustapen ministerioak deskatalogatu egin du berriozarko auzo zaharreko errepidea, baina aldi berean ez du konpondu nahi. E, aurreko astean, Pamplona aktual webgunean ikusi genuen legez, Madrilgo sustapen ministerioak errepideen katalogotik kanpo utzi du Nafarroa lau mila eunda sei el errepidea berriozarko iribildua eta auzo zahar alotzen dituena, baina hala ere, errepide horrek behar dituen konponketak ez egiteko eskubidea duela esan du. Berriozarko udalak otxailean helarazizion sustapen ministerioari galtzada horretan bere alako konponketak egiteko eskaera, bat kilometroan e, kilometro horren inguruan pitzadurak azaldu zirelako, baina sustapen ministerioak uko egin dio konponketa hoiek egiteari egungo aurre kontuekin ezin diolako alako obra batiek Horren ordez, seinalizazio eta balizatze berria jarriko dituela iragarri zuen. Aldi udalak ezin ditu lanoiek bere gain hartu, errepidea deskatalogatua dagoen arren, sustapen ministerioak duelako oraindik horren jabetza. Beraz, Espainiako gobernuak ez du errepidea konpondu nahi eta aldi berean ez dio berriozarko udalari konponketak egitea utzi. Eta bien bitartean, egoera tamalgarrian dago errepidea. Hau zalor euskaltegia Euskara ikaslei egokitutako librutegia irekiko dute. Euskara ikasleen librutegi egokitua maiatzaren zazpitik aurrera, biartik aurrera berrio zartaiar guztiei irekita egonen da. Material guztiak ikasleen mailaren arabera sailkatuta daude, besteak beste, lareun liburu, hogeita bost film eta dokumentalak. E, bihar asteartearekin agriatxaldeko zazpietan irakurrealdi publikoa eginen e, dute ba, inaugurazio horren karira eta parte hartu nahi duenak onako telefono zenbakietara handei dezake bederatzi lau sortzi iru 00602 edota 6 zazpi 60 bat lau 00 hau zalore euskaltegiko telefonoak dira bederatzi lau sortzi iru 00602 edota 6 zazpi 60 bat lau 00 eta berriozar futbol elkartearen pean dauden talde guztien asteburu honetako emaitzeak aipatuko ditugu orain eta hasiko gara e, regionaleko taldearekin lezkairuren kontra izan du zuen e, eh, norgeiagoko horretan oso ongi atera ziren irabazi baitzuten e, bat eta bost Bigarren mailako gazten taldeak berriz galdu egin zuen etxean burla desen kontra bat eta iru. A, kadete taldeak e, galdu zuen 0 2 lezka iruren kontra. Eta kadeteak betaldeak berriz irabazi salesian kontra lau eta bost. Aurraka taldeak e, e, galdu zuen bi eta iru lezka iruren kontra. Eta alderantzizko emaitza irabazi egin zuen aurreak betaldeak iru eta bi San Jorgeren kontra eta erregionala regional taldekoek eh, baina beste egun batean maiatzaren batean izan zuten e, eh, altsasuare altsasuareki altsasuako taldearekin izan du zuten norgeiagokan E, eh, irabazi zuen ere bai, bat eta lau. Aurrak betaldeak infanzonesi izan zuen aurrez aurre eta launa berdin du zuen. Eta bagoaz orain eh, emakumen sortzi, eh, eh, futbol sortziko mm, emaitzak ematera. Eta ziko gara, beti bezala, erregionalekoekin Nafarroko Unibertsitatearen kontra, aritu ziren, eta mm, irabazi zuten, 0 eta bat. Sortziko futbolaren taldeak berriz, amigo izan zuena aurkari eta bina berdin duzuten. zuten. Eta gizonezko zortzi futboleko taldeekin hasiko gara orain, A taldeak, zortziko A taldeak eh, HD eh, zeukan. Eta B taldeak huertoren kontra jokatu zuen eta zazpi eta bat irabazi zuen. Z taldeak galdu zuen bost eta iru burladesen kontra. Eta D taldeak laurna berdin duzuen lezkairuren kontra. kontra. Eta amaitzeko beti bezala futbituko talde guztien emaitzak emango ditugu, esan behar da, gehienek asteburu honetan bertan e, e, bukatu dutela ja e, liga, e, aurtengo liga. Berriozar A taldeak irabazi zuen paz deziganda ikastolaren kontran. B taldeak irabia izan zuen aurkari eta galdu egin zuen. Z taldeak e, galdu zuen Vitor Praderarekin. Eta D taldeak San Ignacio izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen. E taldeak ere irabazi zuen Liceo Mojardinen kontra. Eta galdu zuena F taldea izan zuen San Zerninen kontra. G taldea irabazi zuen Santo Tomasekin. Eta H taldeak irabia izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen ere. I taldeak ere irabazi zuen Patxila Larraintzarren kontra. Eta galdu zuena J taldea izan zen San Jorgeren kontra. Ka taldeak galdu zuen, ere bai huertoren kontra. Eta galdu ere L e taldeak, nesken taldeak, abantze ezkabarteren taldeak, nesken taldeak, abantze ezkabarteren kontra. Aipatu behar dugu dena den, ze taldeak etzuela galdu irabazi egin zuela Victor Praderaren kontra. hasi berri den eh, hirugarren udaberriarekin guiguraldiaz eh, e, mintzatuko gura eh, gara orain temperatura gora egingo du eguzkitan bero egingo du izan ere temperatura hogeita bost gradura hurbilduko da zerua zeruan urdina nagusituko da naiz eta egun amaierako erdi mailako deiak eta goi odeiak sartu Eta hau izan da guztia gorko albiztegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.